19 skirsnis E. Pirmieji Lenkijos hegemonizmo žingsniai ir Astravo sutartis. Kreivo sutartis sutrukdė Julijonai suartinti Lietuvą su Maskva. Atsiradus naujoms dinastinėms perspektyvoms Gediminaičių viršūniai, jo gailos motina prarado didelį ankstesnės įtakos dalį. Jogailos pozicijų sustiprėjimas gavus jam Lenkijos saustą privertė paklusti vyresniuosius brolius Vladimirą, vėliau ir Demetrijų. Tačiau aptilęs konfliktas su Andriumi atsinaujino. Andrius pretendavo į Vitebską ir toliau glaudžiai santykiavo su Maskva. 1385 metais jo sūnus Mykolas talkino Demetrijui Doniečiui prieš Rezanės kunigaikštį Olegą. Tačiau kaip ir konflikto pradžioje, Andrius labiausiai orientavosi į Livonijos ordiną su krašto magistru Robinu Elzenu, sudaryta 1385 metais spalio 10 dieną sutartis, pripažino Livonijos ordiną Polutsko kunigaikštystės suzerenu. Andriaus sąjungininkų tapo Smolensko kunigaikštis Svetoslavas. 1386 metų žiemos pabaigoje didžiosios Lietuvos kunigaikštijos šiaurės rytų sritis užgriuvo karo veiksmai. Robinas Elzenas – tris savaitės niokojo rytų Lietuvą pasiekdamas Ašmeną ir įsivarydamas į nelaisvę 3000 žmonių. Andrius užėmė Vitepsko pilį. Svetoslavas prisijungė du valščius ir apgulė Mstislaulį. Palyginus nestiprūs priešai jo galai pridarė nemažai aibių. Didžiajam kunigaikščiui pasišalinus į Krokuvą sutriko šalies gynybos organizacija. Tuo tarpu Lenkijos karūnos taryba jau jo gailos vainikavimo metu ėmėsi priemonių, plėsdama savo hegemoniją Lietuvai. Keli jo gailos broliai ir Vytautas turėjo pasilikti Krokuvoje, kad laiduotų jo gailos pažadą prišlieti prie karalystės didžiąją kunigaikštyje. Lietuvių kunigaikščiai, nors ir prabangiai išlaikomi bei vaišinami, buvo nuolatos Lenkų prižiūrimi ir tapo jų įkaitais. Šitaip karūnos taryba pradėjo kontroliuoti Lietuvos dinastinę instituciją. Karas didžiosios Lietuvos kunigaikštijos šiaurės rytuose privertė įkaitais laikomus kunigaikščius paleisti. Iš jų buvo paimtos raštiškos ištikimybės priesaikos Jogailai, Jadvyga ir Lenkijos karūnai. Paramai duotas Lenkų riterių būrys. Surinkę dar kažkiek lietuvių karių, Skirgaila Vytautas, Kaributas ir Lengvenis Simonas, tačia tikybę prieėmęs jaunesnysis jo gailos brolis, 1386 m. balandžio mėnesį atskubėjo į karo veiksmų sritį ir prie Vechros upės sumušė Svetoslavo Smolenskiečio kariuomenę. Svetoslavas žuvo. Jo sūnus Jurgis ir Hlebas pateko į nelaisvę. Stislaulio apgultis buvo nutraukta. Jurgį paleido į Smolenską kaip Lietuvos vasalą. Hlebas liko įkaitu, iš Smolensko miesto buvo paimta išpirka. Andrius liko izoliuotas Polockiam. Patrikas Narimantaitis dar laikėsi Naugarde, kur 1386 metais sustiprėjo Maskvai priešiškos nuotaikos. Tačiau jau tais pačiais 1386 metais atsinaujino Vokiečių ordino prūsiškosios šakos puolimai vakaruose. Maršalas Konradas Valenrodas nuniokojo ukmergės ir ašmenaus rytis. 1387 metais jis pasiekė Maišę galą – 1388 metais Ukmergės apylinkės pasiekė naujasis ordino maršalas Engelhardas Rabi. Lietuviai buvo įsiveržę į Prūsiją 1388 metais, bet veiksmų iniciatyva akivaizdžiai priklausė kryžiuočiams. Jogaila 1388 metais susitiko su vokiečių ordino vadovais, tačiau negalėjo susitarti. Visą tai darėsi tuo metu, kai Lietuvoje vyko krikšto kampanija, o jos kariuomenė 1387 metų vasarą padėjo Lenkams atimti iš Vengrų raudonąją Rusiją, kurią Liudvikas Didysis buvo pastariesiems atidavęs. Šioje operacijoje dalyvavo Vytautas bei kiti Lietuvos kunigaikščiai. Skirgaila apgulė Polocką, o 1387 metų kovo balandžio sandūroje jį paėmė. Suimtas Andrius buvo nusiųstas jo gailai, kuris įkalindamas jį Hensino pilyje elgėsi ne kaip didysis Lietuvos kunigaikštis, o kaip Lenkijos karalius. Polocko kunigaikštėje jo gailą patvirtino skirgailai. 1388 metais ištikimybės priesaika Lenkijos karūnai buvo paimta iš nutraukusio su Maskvaryšius jo gailos vyresniojo brolio Demetrijaus. Ženklus jo gailos laimėjimas buvo lengvenio Simono tapimas Naugardo kunigaikščių. Mirus Liubartui – apie 1385 metus, Jogailo jo sūnui Teodorui paliko tik Vladimirą, o didesnę voluinės dalį ėmė valdyti tiesiogiai, vietininkų paskyręs Ostrogo kunigaikštį Teodorą. Tačiau net ir tokiomis pavienėmis priemonėmis Jogaila negalėjo sustiprinti savo padėties didžiojoje Lietuvos kunigaikštijuje. Jam iš Krokovos buvo sunku valdyti ir Vilniaus kunigaikštyje. Ieškodamas išeities – Jogaila turėjo remtis vienu iš savo brolių, kuriuo labiausiai pasitikėjo. Tokia figūra tapo skirgaila. Tikrai daug jogailai nusipelnęs dar nuo konflikto su kestočių užuomasgus. Jam 1387 metais raštiškai buvo patvirtintos teisės į Polotsko ir Trakų kunigaikštijas. Pavesta valdyti Vilniaus kunigaikštyje, o jis pats iškeltas virš visų kitų gediminaičių. Įgydama šią padėtį, Skirgaila pažadėjo ištikimybę Lenkijos karūnai. Skirgalai suteikti įgaliojimai buvo administracinis ekspromtas, nesukūręs jokios naujos valstybinės pareigymės ar administravimo sistemos. Bendrame Lenkijos ir lietuvių santykių fone tai buvo tik pastarosios žemių perskirstymas, iškeliant laikiną bendrojo monarcho agentą. Skirgailos teisės Vilniaus kunigaikštėjoje nebuvo tiksliai apibrėžtos – 1389 metais buvo pašalintas Vilniaus seniūnas Andrius Goštautas, didelė dalimi pakeistos atsiūstais Lenkais pilių įgulos, ir joms vadovauti ėmė Lenkų bajoras Klemensas Moskoževskis. Visi šie įvykiai ardė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos valstybingumą ir žaidė jo suverenitetą. Lietuvos žemio administravimas iš Lenkijos nepanaikino lietuvių kunigaikščių tarpusavio sąskaitų. Prigesęs Vytautų sugrįžus į Lietuvą Algirdaičių ir Kestutaičių konfliktas Ruseno abipusė Vytautų ir Skirgailus, laikomo pagrindiniu Kestučio žudiku, nepykanta. Skirgailus iškelimas ir trakų nesugražinimas žaidė Vytautą. Tai suprasdamas jo gailą 1387 metais – suteikė Vytautui didžiąją Voluinės dalį su Lucku ir 1387 m. gegužės 29 dieną viešai sutaikė abu mirtinus priešus. Pamokytas Vytauto 1382-1384 metais karalius nenorėjo su juo pyktis. Siekdamas patenkinti kitus savo brolius ir pusbrolius, Jogaila atidavė Kernavę Vyguntui Aleksandrui ir Naugarduką Tautvilui Konradui. Šie žingsniai skaldė didžiojo kunigaikščio domeną ir laikinai numaldydami pavienių kunigaikščių pretenzijas, nešalino feudalinio susiskaldimo tendencijų. Gabų žmonės kaip Vytautas išvelgė tokioje padėtyje atsirandančias galimybės ir negaišo jomis pasinaudoti. Veiklusis Kestutaitis Gardino ir Lucko dvarus jau spėjo paversti svarbiu vietiniu didžiausios Lietuvos kunigaikštijos centru. 1388 metais jis pirmas Lietuvos valstybėje suteikė žydams brastaus bendruomenė jų teisės apibrėžiančią privilegiją. Vytautas toliau plėtojo gerus kestučio santykius su Maskva. 1387 metais pas jį užsuko iš totorių nelaisvės grįžtantis Demetrijaus Doniečio sūnus Bazilius ir susižiedavo su Vytauto dukterimis Zofija. Šiuos ryšius palaikė metropolitas Kiprijonas, kaip tik iškilęs Lietuvos ir Maskvos kompromiso keliu. Vytauto dvare kilmingų svečių sąlygomis gyveno belaisviai, kryžiuočių komtūras, Markvardas Zalzbachas, per kurį kunigaištis palaikė santykių su vokiečių ordinu, ir Hlebas Molenskietis. Siekdamas savo tikslų, Vytautas nesibodėjo paramo žmonių turinčių svorį Krokovos dvare. Lucką jis gavo užtarus jo gailos motinai Julijonai – Zofijos sužadėtuvių patvirtinimu rūpinosi Raudonosios Rusijos seniūnas Jonas Tarnovskis ir Krokovos vaivada Spitekas iš Melštinų. Pastarasis atvejs vaizdžiai parodo sritinių Lietuvos kunigaikščių padėtį kreivos sutarties sukurtoje politinėje sistemoje. Jų gerovė darėsi priklausoma nuo Lenkijos didžiūnų valius. Jogaila suprato, kad Vytauto asmenyje auga konkurentas, galėsiantis ateityje susilpninti jo padėtį didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Zofijos sužadėtuvės nebuvo patvirtintos, iš tautvilo buvo atimtas naugardukas, o iš Jono Algimantaičio alšeinai. Vytauto laiškus ėmė periminėti, bajorus suiminėti, tardyti ir kalinti. Raštiškai Vytautui patvirtinti Gardiną ir Lucką jo gailą atsisakė. Visą tai brandino jau atvirą konfliktą. Tokius konfliktus natūraliai gimdė pati didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos struktūra, bet Vytauto atvejai darė ypatingą, akivaizdžiai išryškėję hegemonistiniai Lenkijos siekiai. Lietuvių pareigūnų pakeitimas Lenkais, Lenkų įgulų įkurdinimas Lietuvos pilyse, valdovo nutolimas į Krokuvą smarkiai pažeidė Lietuvos feudalinio elito gyvenimo normas. Niekam Lietuvos neužkariavus, jo kunigaikščiai ir bajorai pasijuto esą antrailiai žmonės savo šalyje. Elitas veikia ir visų gyventojų nuotaikas. Kylantis visuotinis nepasitenkinimas natūraliai ieškojo lyderio ir tokiam žmogui kaip Kestučio sūnui Vytautui nereikėjo aiškinti, kas vyksta. Todėl brestantis jo ir jo gailos konfliktas natūraliai vystėsi sukilimo kryptimi. Įsikovota padėtis ir Markvardo Zalzbacho ryšiai leido tikėtis ir 1384 metais apgauto vokiečių ordino paramos. Vytautas sukilo 1389 metų pabaigoje. Voluiniečiai jo nepalaikė. Slutskė jo gailos brolėna Konstantino sūnų Grigalių numalšino Zaslaulio kunigaikštis Mykolas Jaunutaitis ir Gorodoko kunigaikštis Jonas. Viską lemti turėjo etnografinė Lietuva. Pasinaudojęs tuo, kad Skirgaila išvyko į Polacką, Vytautas, prisidengdamas vienos kunigaikštytės vestuvėmis, norėjo užimti Vilnių – Bet jį sudimantas išdavė kaributui, kuris viską sutrukdė. Sukilimo centru tapo Gardinas. Kaip Vytautas ir tikėjusi, Vokiečių ordinas ir šį kartą sutiko jį paremti. Tačiau pagrįstai nepasitikėdami Vytautų, kryžiuočiai neskubėjo žygiuoti į trakus ar Vilnių. Vytautas paleido Markvardą Zalzbachą, nusintė į Prūsiją brolį Zigmantą su jo sūnumi Mykolu, seserį Rimgailę, Joną Alšeniškį ir per šimtą bajorų. Gavęs įkaitus, didysis magistras Cölneris Radensteinas atsiuntė į Gardiną savo įgaliotinius – Markvardą Zaltzbachą, Komtūrą Arnoldą Burgleną ir Tomą Survilą. Čia 1390 metais sausio 19 dieną buvo sudaryta sutartis. Vytautas pripažino ordino viršenybę, o ordinas apsėmė jį ginti. Gardinė įsikūrė kryžiuočių įgulą, vadovaujama Markvardo Zalzbachu. 1390 metų pradžioje Jogaila su Lenkų kariuomenė užėmė Brastą ir Kamenecą. Abiejose pilyse buvo įkurdinti Lenkų seniūnai – Hinča iš Roskovicų ir Zindramas iš Maškovicių. Lietuvos vidaus karas virto Lenkijos ir Vokiečių ordino karu dėl Lietuvos. Jogailos ir Vytauto šalininkai neturėjo kitos išeities, kaip palaikyti vieną ar kitą interventų pusę. Kreivaus sutarties suteiktos naujos dinastinės galimybės įskyrė Gediminaičių viršūnės ir lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės interesus. 1390 m. vasario mėnesį didelė vokiečių ordino kariuomenė, dalyvaujant ir Vytautų įsiveržė į Lietuvą. Visas kernavės pilis sudegino pati įgulą, o maišegalą paėmė ir sunaikino kryžiuočiai. Remiami Lenkų, jo gaila ir skirgaila, 1390 metais balandžio 16 dieną užėmė Gardiną. Kauno rajone kryžiuočiai pastatė Ritersverderio, o neturi jos Metemburgo pilį. Vytautui tarpininkaujant, buvo sugrįžta prie ordino ir žemaičių susitarimų praktikos. 1390 metais gegužės 26 dieną žemaičiai pažadėjo ordinui karinę paramą ir sudarė prekybos sutartį. Pažymėtina, kad padėti buvo žadama ir Vytautui, o kilus ginčiams juos turėjo spręsti ordino ir žemaičių arbitrų komisija vadovaujama maršalu ir Vytautu. Faktiškai buvo pripažįstamas ordino ir Vytauto kondominiumas Žemaitijoje. 1390 m. vasaros pabaigoje didelį vokiečių ordino dalyvaujant ir livoniečiams, bei Vytauto daugiausia žemaičių, kariuomenė įžygiavo į Lietuvą. Jie telkino 300 anglų vadovaujamų grafo derbį, būsimojo karaliaus Henriko IV. Anglai vis dar žygiavo prieš pagonis. Kilus anglų ir vokiečių ginčių dėl teisės nešti garbingą šventojo Jurgio vėliavą, jį sprendė Vytautas sūna Vytautienė. Persikeliant per nerį, buvo sumuštas Skirgaila. Į nelaisvę paimti jo gailos pusbrolis Simonas jaunučio sūnus ir brolienas Glebas Konstantino sūnus. Rugsėjo 11 dieną prasidėjęs Vilniaus apgulimas truko penkias savaitės. Buvo paimta medinė kreivųjį pilis, kur žuvo jo gailos brolis Karigaila Kazimiras. Klemenso Moskoževskio vadovaujama mūrinių aukštutinės ir žemutinės pilių įgula atsilaikė, nors stipri kryžiuočių artilerija pilis gerokai apgrūvi. Žuvo Vytauto brolis Tautvilas Konradas. Abipusiais patyrė didelių nuostolių. Nors kryžiuočiai ir Vytautas turėjo grįžti nelaimėję, jau pasireiškė gyventojų priešiškumas jo gailą ir pritarimas Vytautui. 1390 m. vasarą atvykusi didžiojo Maskvos kunigaikščio Baziliaus pirmojo Demetrijus Donietis mirė 1389 metais. Pasiuntinybė iš Dancigo per Livoniją, Pskovą ir Naugardą įsivežė jo sužadėtinę Zofiją. Tapęs Maskvos valdovo uošviu, Vytautas sustiprino savo pozicijas. Nepaisant Vytauto vasalitetų vokiečių ordinui, pastarasis turėjo kur kas labiau atsižvelgti į realias kestutaičio teisės Lietuvoje. Ordinas davė jam Bartenšteino pilį Prūsijoje nors ir ne Vytauto jėgos lėmė karo veiksmus, tačiau jos pastebimai veikė kaip atskiras vienetas ir tai aiškiai parodė 1390 m. ruden žygis į Vilnių. Savanspaudę Vytautas ėmė save vaizduoti raitą, tai buvo didžiojo Lietuvos kunigaikščio prerogatyva. Lietuvos vidaus karas vykęs greta Lenkų ir kryžiuočių intervencijos darėsi vis inertingesnis. Pavyzdžiui, žuvusio Vilniuje Kargailos galva buvo nukirsta – ir pasmeigta ant jėties. Nuniokotose žemėse žmonės skentė badą, visą tai Lietuvoje netiesiogiai didino Vytauto populiarumą, kilo jo prestižas. Jogailai tai atsakė Lenkų įgulų Lietuvoje papildymu. Vilniuje Klemensa Moskoževski pakeitė Jonas Olesnickis. Objektyviai tai reiškia, kad Vytauto stovykla darėsi tautinių interesų atramą. Tuo pačiu vokiečių ordino intervencija nemaloni, bet tik taktinė būtinybė. Jei 1390 metų pradžioje Vytauto išdavystė buvo mažesnė už jo gailus, tai tų pačių metų pabaigoje Vytauto veikla dar labiau prarado išdavystės bruožus. Žinoma, Vokiečių ordino vadovybei įvykių klotis taip netrūdė. Didysis magistras Konradas Valenrodas, Colneris Ratenšteinas mirė 1390 metais, remiamas Meiseno margrafo Fridriko IV, Saksonijos grafų Švarcburgo, Glicheno ir Plavano, prancūzų, vadovaujamų maršalo Busiko, škotų ir anglų riterių, 1391 metų vasaros pabaigoje pasirodė ties Kaunu. Nuo Streivaus didysis magistras ir talkininkai pasuko į Trakus, o maršalas ir Vytautas į Ukmergę. Trakus sudegino pats Skirgailą. Prisijungus didžiajam magistrui, Ukmergė buvo paimta – Lenkų belaisviai siūsti į Prūsiją, o lietuviai rusai prisijungė prie Vytautų. Vilnius nebuvo pasiektas. Skirgalai panaudojus išdeginto žolės taktiką, maisto ir pašaro stoka privertė kryžiuočius ir Vytautą grįžti į Prūsiją. Tačiau liko stiprus pėtsakas. Buvo sustiprinta Ritersverderio pilis ir prie jos pastatyti du mediniai priešpiliai. Visa tai buvo pavesta Vytautui. Tai reiškia, kad vokiečių ordinas norum nenorum turėjo pripažinti jo reikšmę, o pats Vytautas įvarė pleištai jo gailus gynybinę sistemą Lietuvoje. Lietuvių rusų bajūrai vis dažniau pereidinėjo Vytauto pusę. 1391 m. rudenį jis paėmė merkinę, Lenkų belaisvius atidavė ordinui. Pasirodžius Vytautui ties gardinu, lietuviai rusai uždarė Lenkus viename bokšte ir atidavė jam pilį. 1392 metų pradžioje kryžiuočiai ir Vytautas sumušę kaributą prie Dokudavo paėmė Naugarduką. Jogaila grėbėsi kraštutinių priemonių. Nepopuliarus Skirgaila buvo iš Vilniaus kunigaikštijos pašalintas, valdžia sukoncentruota Jono Lesnickio rankose. Prašant kariniais paramos, kurios vis labiau reikėjo, Mazūrijos kunigaikščiai buvo perleisti Drohičinas ir Melnikas. Norėta vietoje skirgailos paskirti Lenkiją atsidavusį Aleksandrą Vyguntą, bet šis taigiai mirė. Jogaila te galėjo remtis tik Lenkiją, bet į karo veiksmus plačiau įtraukiant riterius, kilo jų nepasitenkinimas. Riteriai nenorėjo vykti į netokią jau artimą Lietuvą. Vykstant inertingai kovai etnografinėje Lietuvoje, rytų pasienyje didėjo Maskvaus pavojus. Maskva silpnino Lietuvos pozicijas, bet kartu veikė ir kaip Vytauto sąjungininkį. Tohtamišas Baziliui pirmajam paskyrė valdyti žemutinį Naugardą, Tarusą, Muromą, Meščerą. Bazilius pirmasis užpuolė Naugardą ir tai privertė lengvenį pagaliau atsisakyti valdžio šioje respublikoje. Rytinį didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pasienį puolė Rezanės kunigaikštis Olegas. Tuo tarpu jo gailos konkurentas Vladislovas Opolietis bandė organizuoti Vengrijos, Čekijos ir Vokiečių ordino sąjungą prieš Lenkiją. Tokiomis aplinkybėmis kova su Vytautu Jogailai tapo labai svarbia problema. Praėjo šešeri metai, kai Jogaila tapo Lenkijos karaliumi. Jie nepraėjo veltui ir taip su maniam valdovui. Sėsdamas į Lenkijos saustą, jis pasirūpino savo tėvoninėmis teisėmis didžiai Lietuvos kunigaikštėjai, bet visiškai neįvertino lietuvių bajorų politinių interesų. Šie bajorai, nors dar nebuvo sukūrę luominių institucijų, jau labai gerai suvokė savo vietą valstybėje. Vis labiau palaikydami Vytautą, jie tuo pačiu kėlė savo parankų antimonarchą. Tai ir darė Vytautą tautinių interesų išreiškėjų. Tai jis puikiai suprato ir dar sėkmingiau tuo naudojusi. Suprato tai pagaliau ir jo gailą. Reikia pripažinti, kad jis mokėjo atsisakyti maksimalistinių norų ir sugebėjo ieškoti realių kompromisų. Jogaila nutarė padaryti didelių nuolaidų Vytautui, bet kartu išsaugoti savo tėvoninės ir siuzereninės valdžios teisinį principą. Jogailo sumanimams pritarė realiai mąstantys karūnos tarybos nariai, kiti su jais nebuvo supažindinti. 1392 metų pradžioje į Prūsiją atvyko slaptasis Jogailos emisaras, Mozūrijos kunigaikščio brolis, Plotsko vyskupas Elektas Henrikas. Gavęs praugą susitikti su Vytautu – Jis išdėstė jo gailos pasiūlymus, o kryžiuočių įtarinėjimams nukreipti pasipiršo Vytauto seseriai Rimgailiai, atsisakęs tapti vyskupu ją netrukus svedį. Jo gailas siūlė Vytautui visą trakų kunigaikštyje ir savo vietininko vietą visai didžiai Lietuvos kunigaikštyjei. Kitaip sakant, siūlomas kompromisas Vytautą darė faktišku, o jo gailą paliko nominaliu Lietuvos valdovu. Vytautas Jogailo sąlygas priėmė, bet iš karto negalėjo veikti, kadangi turėjo pasirūpinti ordinui duotais savo įkaitais. Jausdamas augant į savo prestižą, jis jau 1391 metais pradėjo juos įsirūpinti įvairiomis dingstimis. Dabar Vytautas šį darbą tęsė neskubėdamas, kad nesukeltų kryžiuočių įtarimų. Taip jis surinko beveik visus įkaitus įskyrus brolį Zigmantą. 1392 metų gegužės mėnesį – Vytautas talkinamas Markvardo Zalzbacho surengė žygį į Lietuvą, pasiekdamas medininkus prie Vilniaus. Ta patį gegužės mėnesį į Prūsiją atvykę Vengrijos karaliaus Zigmanto Liuksemburgo pasiuntiniai prikausti ordino vadovybės dėmesį ir tai leido Vytautui gerai pasiruošti lemiamam žingsniui. Liepos mėnesį jis surinko savo bajorus ir užpuolė Ritersverderį. Jį sunaikinęs pasuko į Gardiną – kurį sustiprino ir sunaikino dvi prie jo buvusias kryžiuočių pilaitės – naująjį Gardiną ir Meteną. Rūpiučio penktą dieną atvykęs į Lietuvą, jo gailas su Vytautu susitiko Astravoje prie Lydaus. Vytautas atžygiavo kaip tikras kunigaikštis, su karių būriu ir dvariškiais. Buvo sudaryta Astravo sutartis. Šį kartą jo gaila savo pažadus įvykdė be užuolankų. Vytautas atgavo trakų kunigaikštyje – ir tapo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos vietininku. Astravo sutartis buvo surašyta keliais aktais, aiškiai atskiriant Jogailaus tėvūninės ir Lenkijos suzereninės prerogatyvas. Tuo buvo išryškintas Lietuvos valstybingumo principas, užtušuotas Kreivaus sutartyje. Gaudamas Jogailos vietininko pareigybę, Vytautas pasižadėjo būti ištikimas Lenkijos karūnai ir jos nepalikti. Tai buvo ištikimybės, o ne homagiumu visiško pasidavimo valdžiai formuliai. Europos sleno teisės praktikoje tai atitiko daugiau išorinį, o ne vidinį vasalitetą. Abu gediminaičiai jau buvo įvaldę Leno teisės postulatus, todėl savo teisės įformino kur kas aiškiau negu Kreivaus akte. Astravos aktai pakoregavo Kreivaus sutarties dvi prasmybės. Svarbiausia buvo neteisinį, o faktiškoje Astravo sutarties pusėje. Lietuvos valstybė atsirado centrinė ir atskira nuo Lenkijos institucija. Nors išreikšta kukle vietininko pareigybė susieta su Lenkija bei nominaliu Lietuvos monarchų vasaliniais ryšiais, ji tapo užtvara sulaikančią Lenkijos luominių institucijų veiklą Lietuvoje. Tuo sutrikusi Lietuvos valstybingumo raida buvo sugražinta į normales vėžės – didžioji Lietuvos kunigaikštyje buvo pakankamai didelė, kad galėtų atsispirti aneksinėms Lenkų politikų užmačioms, jei jos jėgos būtų organizuotai šia linkme kaupiamos ir kreipiamos. Vietininko pareigybė kaip tik ir kūrė tokią galimybę, o šią pareigybę gavo gerai galystai daryti žmogus. Lietuvos pritapimas prie Europos įgavo visai kitokį pobūdį. Nors ir turėdama ribotą suverenumą, Lietuva tai darė kaip valstybė. Krizinė būklė iškilusi kaip Lietuvaus atsilikimo sukeltų reiškinių pasiekmė buvo pašalinta. Astravo sutartis tapo palyginus sėkmingo ankstyvosios monarchijos ir pagoniškojo laikotarpio finalu.